priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis un kopā ar man šajā raidījumā priestera viedoklis ir priesteris Dmitrijs no Daugopils. Sveicināts! Čau, čau! Pēc kāda laiciņa esam atpakaļ studijā, tiešajā e, ēterā. Un ir, protams, aktualitātes, par kurām ir interese apspriesties, paspriesties, padomāt kopā ar jums, protams, rādījuma arī klausītājiem. E, tikai tāds maziņš atgādinājums, ja gadījumā kādreiz ir vēlme dzirdēt viedokli par kādu no sabiedrības aktualitātēm, Tu to vari izdarīt, sūtot īsiņas, vienkārši dodot ziņu, par ko tu gribētu arī dzirdēt, un varbūt tās mēģināsim <laughs> tā es pronto eh, to arī risināt. Bet šodienas aktualitātes ir eh, gana, gana eh, nopietnas un, un vērā ņemamas, lai apspriestu. Uh, Eh, un eh, priester Dmitrij, tu jau man iesūtīji arī to, tās intereses, par kurām tu gribētu aprunāties. Un viena no tām ir tieši saistīta ar to, kas šobrīd notiek ap, ap uh, Ukrainu, uh, ap tiem ziedo, <laughs> patiesībā ne, ne Ukrainu, bet ap tiem, tiem līdzekļiem, kas tiek piešķirt, kā tas tiek piešķirts un, un, un kā tas viss notiek un, un kā tur demokrātija uh, tiek izspēlēta savā ziņā. Jā, tieši tā. Nu, šīs jautājums man arī mazliet ir aktuāls, jo uh, tikai vakar es biju atbraucis no Ukrainas. Esmu tur bijis, arī sati, satikos ar saviem draugiem, kas dzīvo tur un varēju pavērot vismaz dažas lietas, uh, kas tur notiek un kā cilvēki dzīvo tagad mm, tieši šajos kara apstākļos. Uh, un, uh, protams, ka šīs, šī tēma par ASV atbalstu Ukrainai kas ilgst jau faktiski nu, gandrīz kā pusgadu, ja, un beigu beigās šajās dienās tas tika atrisināts. Man lika aizdomāties vispār par eh, demokratiskiem procesiem, jo es priekš sevis arī mēģināju mm, sakārtot eh, šo jautājumu, kā, kādai jābūt manai attieksmei. Eh, un es biju izbrīnīts, kad es tā pētot šo jautājumu atklāju, ka mm, šeit nemaz negāja runa par to, ka vai senāts vai pārstāvju palāta, jo ASV atšķirībā no Latvijas ir uh, divi līmeņi uh, likuma pieņemšana. Ja Latvija ir tikai saima, mums varētu teikt viena palāta, un ja saima atbalsta, tad likums tiek pieņemts. ASV ir mazliet savādāk, uh, tur ir divas palātas. Ja, ja tiek pieņemts likums sākumā, ja nemaldos, senātā, pēc tam pārstāvju palātā, mm. vai otrādi, tagad es jau neatceros, kā tas darbojas, bet katrā ziņā uh, Parasti arī e, e, senāta spīkerim, e, šajā gadījumā tas ir Džonsona kungs, viņam arī ir zināmā mērā tiesības lemt, vai kaut kādu likuma projektu vispār izvirzīt balsošanā vai nē. Mm. Un šeit problēma nebija tā, ka ASV deputāti negribēja atbalstīt Ukrainu. Jā, jo, kā mēs redzam, kad balsojums galu galā notika, notika ar diezgan lielu pārsvaru par šo atbalstu. Jā bet bija faktiski vienas personas, nu, mēs varam tikai minēt, vai ne divu personu, bet uh, noteikti vienas personas lēmums uh, to visu lietu bremzēja. Jo Džonsona kungs vienkārši neizvirzīja šo likuma projektu uh, eh, balsošanai. Jā, un mēs redzam, ka galu galā, kad izdevās viņu pārliecināt, jo, protams, tas ir balstās uz viņu iekšējas likumdošanas um, niansēm, jā, kas viņam ļauj šo likum, likuma projektu atlikt nelikt priekšā uz galda un tā tālāk. Galu galā no nu, viena cilvēka bija atkarīgs, vai šis likuma projekts darbosies vai nē, bet mēs redzam, ka no nu, viena cilvēka bija atkarīgas arī mm, faktiski daudz cilvēku dzīvības, vai ne, jo Tieši. arī Ukraiņu karavīri nevarēja zināt, vai viņam jātaupa um, munīcija vai nav jātaupa, vai ir būs kāds atbalsts vai nebūs. Un tas man lika aizdomāties par to, vai tiešām um, vispār uh, demokrātija vēl darbojās. Ja, jo no vienas puses, ja viens cilvēks var visu piebremzēt, ka viens cilvēks var, izmantojot likumdošanas nepilnības, darīt tā, ka šis atbalsts netiek dots, tad vai tas gadījumā nedraud arī citās vietās, arī pie mums Latvijā? Ja, ja kāds gribēs kaut kādu likumprojektu izspiest cauri, kaut arī lielāka sabiedrības daļa būs pret, vai negribēs, iz, negribēs laist apgrozījumā kādu likuma projektu, kaut arī lielākā sabiedrības daļa būs par, tad rodas jautājums, tad kas ir galu galā ir tas uh, varas turētājs, varētu teikt, jo saskaņā ar mūsu satversmi uh, vara pieder tautai. Ja, tāpat kā ASV, eh, es, protams, neesmu lasījis ASV konstitūciju, bet pieļauju, ka demokrātiskajā valstī suverēna vara pieder tieši tautai, tieši cilvēkiem. Un kāds var vienkārši cilvēkiem liekt izmantot šo, um, šīs tiesības faktiski. Ja? Un, un ši, tieši šis gadījums e, šeit neiet runa tikai par atbalstu Ukrainu. Šeit iet runa arī par to, kā atrisinās, atrisināsies arī turpmāk līdzīgi procesi. Jā, un neiet runa tikai par atbalstiem e, karā, lai, lai atbalstu Ukraiņai, lai to aizstāvētu. Iet runa arī par visām citām lietām, Un šeit man uzreiz ieslēdzās jautājums par uh, slaveno Stambulas konvenciju, ja, kuru, uh, cik man ir zināms, protams, es neesmu lasījis šos pētījumus, bet tas ir tikai manā tādā, tādas noj, nojūtas, ja, bet, bet vai tiešām lielākā sabiedrības daļa atbalsta uh, Stambulas konceptu, konvenciju, vai lielākā sabiedrības daļa atbalsta uh, Mm, partnerattiecības jau no 1. jūnija, ja nemaldos, jau cilvēki varēs iet pie notāriem un stāties tajās attiecībās. Mm. Ja lielāka sabiedrības daļa neatbalsta, bet kādas, kāds izlobē šos uh, likumprojektus, nu tad gadījumā man rodas pamatotas šaubas, vai patiešām demokrātija mūsu valstī, arī citās vietās pasaulē vēl darbojās. Ja ir iespējams izmantot uh, nu, tādas Eh, tādus eh, apkārtceļus, jā, izmantot, izmantojot likumību, likumu eh, nepilnību. Nu, jā. jā un, un es tā domāju, ka tas arī bija viens no jautājumiem, kas tika diezgan plaši ir apspriests un kas, manuprāt, tik pa brītiņiem parāda šādā, šādu situāciju kontekstā ir, kad nevis, nevis cilvēku uh, Eh, visas sabiedrības viedoklis tiek pārstāvēts pat to aktīvāko un savā ziņā kā tāds pārmetums patiesībā pat cilvēkiem, kad, nu, ja jūs neiet, tad aizies tie, kuri, kuri kaut kādu iemeslu dēļ saņemsies, lai aizietu nobalsot, un, protams, viņu pārstāvi tad arī godīgi arī, eh, kā teikt, bīdīs savas intereses, nu, un šeit, šai gadījumā, mhm. es domāju, Latvijā arī tas, eh, kaut kādā mērā notika, man ir progresīvie tika ievēlēti, tātad tie cilvēki bija mm. aktīvāki, vairāk eh, tajā sabiedrībā, ne tas, ka viņi būtu nomācoši lielākā sabiedrības <laughs> daļa, bet, diemžēl, diemžēl ja runā par tiem, kuri, kuri izvēlas, kuri netic vienkārši vairāk jau tādai demokrātijai, kad, kuri vienkārši mhm. pasāja, nu, būs jau tāpatās, kāds cits tāpatās izlems manā vietā, un otra lieta ir pilnīgi noteikti par to, ka, nu, politiķi ir pērkami. Uh, to mēs redzam uh, gan Amerikas kontekstā sakarā ar šo finansējumu, ko vajadzēja piešķirt, kad nu, tur var pērkami nu, tādā ziņā, ka mm, te, tur baides, baides no Trumpa un kas varētu <laughs> sekot, ja gadījumā, ja gadījumā kas, kas arī drusku tāds absurds, kad uh, <laughs> viena cilvēka rokās ir tāda vara, kad no viņa principā baidās, jo nevar zināt, kas viņam ienāk galvā, ja viņu tiešām ievēl mani. Bet mūsu gadījumā man šķiet, mums ik pa brītiņam izskan uh, izskan tie visi, eh, nu tagad arī saistībā ar eh, visām naudas lietām partiju līmenī, eh, velkot ārā no vēlēšanu priekšvakarā, velkot ārā no, no azotas tagad visus brīnumus, kas nu izrādes ir notikuši gadu garumos, un neviens nekad nav par to runājis un, un apspriedis šo jautājumu, ne? Nu, pērkami, visi ir pērkami galā jautājums par cenu. Ja? Tieši tā. Eh, nu, šeit es pateiktu, ka ir divi tādi vektori. Ja? Jo, protams, eh, pēc maniem vērojumiem eh, vienmēr te, teiksim, radikālāk noskaņoti cilvēki, viņiem tas ir svarīgi, viņi vienmēr iet balsot. Ja? Iet runā par tiem, un tas ir lielākā daļa, kurus mēs varētu tā nu, nosaukt delikāti, mēreni cilvēki, ne, pie kuriem es arī pieskaitu sevi starp citu. Jo um, tieši uh, tas, kā demokrātija nedarbojas, manuprāt, tas nav tikai un vienīgi pērkamo vai parlobēto politiku jautājums. Ja? Jo uh, šeit arī ir otrais vektors, tas ir sabiedrības inertums, sabiedrības nevēlēšanas iesaistīties šajos procesos, ja? Uh, e, politiskajos procesos, jo uzskata, ka politika tas ir netīra lieta, ja? Bet, bet, ja, bet, bet ja mēs atgriezīsimies pie uh, klasiskā, klasiskām definīcijām, tie pēc tā paša Aristotele, tad mēs varētu pateikt, ka tas ir spēja sadzīvot kopā. Jā, jo politika nav netīra lieta, bet politika tas ir instruments, kas palīdz mums dzīvot kopā sabiedrībā. Priekš cilvēkiem cilvēki valda, pārvalda valsti priekš cilvēkiem. Jā, varētu to tā noteikt. Bet šajā gadījumā, ja mēs redzēsim, ka kāds negrib uh, izmantot šo savu mm, spēju vai šo uh, šo savu pienākumu faktiski būt par um, varas turētāju, par tautas um, pārstāvi, kura rokās ir kaut kāda varas daļa, tad atradīsies citi uz šo, uz šo pirāgu, ja, un pateiks, nu, ja tu negribi izmantot, davai es izmantošu, ja, un tad, un tad mēs, mēs jau tojamies tad jau tam, ko jau Musolīni kungs savā laikā bija mm, izdomājis, ja, ka koncentrēja varu savās rokās, un mēs redzam, ar ko tas viss beidzās. Ja. Uh, Un, ja mēs paskatīsimies uz Eiropu 30. gados, tad mēs redzējām, mēs varam redzēt, ka Musolīna kungam uh, bija ļoti daudz simpātiķu, un ne tikai Vācijā. Ja? Un, uh, tas bija tāds process, ka demokrātija faktiski nu, varētu teikt, ka pārstāja darboties tā, kā vajadzētu, un tas noveda līdz tam, ka tika izveidojušies režīmi Vācija, Itālija, Spānija un ne tikai. Uh, kas, kas ļāva cilvēkiem koncentrēt varu savās rokās, un tas noveda līdz traģēdijām. Jā, tāpēc arī mūsu inertums vai mūsu nevēlēšanās iesaistīties arī šajos procesos, eh, tas var novest līdz tam pašam. Jā, mēs redzam, ka pa viļņiem, jā, eh, kā demokrātija, pēc tam eh, faktiski autokrātija un atkal demokrātija, un tagad mēs pēc maniem atkal, pēc maniem varojumiem, mēs atkal sākam ilgoties pēc stipras rokas. Jā. Ja? lai, lai tā, kāds paņemtu varu savās rokās un tagad pateiktu mums, ko darīt. Jā. Faktiski mēs zaudējam savu, mm, savas tiesības eh, būt par varas aktoriem. Jā. Jā, mēs vēlamies atdot savu varu citiem. Nu, jā, tā bet, ir problēma. Nu, tā ir problēma, bet arī no otras puses eh, tā dažu brīdi šķiet ir arī nedaudz kā tāda utopija, kad visi cilvēki būs pilnīgi uh, apzināti un pilnīgi motivēti, <laughs> lai, mm -hmm. lai nepārtraukti sekotu līdz uh, sabiedrības uh, procesiem un aktualitātēm, jo, nu, mm -hmm. pa lielam tas nozīmē, ka jā, es nevaru nevienā brīdī uh, atlaist tādu uzmanību no tā, kas notiek. Un, un tā mēs neesam pieraduši. Mums patīk taču galu galā mhm. mierīgi. Mēs ievēlējām, nu, viņiem viss jādara tā, kā es gribu, un tad izrādās, ka viņiem vēl ir savas kaut kādas slēptās motivācijas un, un intereses, vai ne? Bet nu jau par mhm. vēlu. Un es nezinu, man tā šķiet, ka tas nav tikai Latvijas gadījums, vai ne, bet, bet ka, nu, mēs ievēlam, un tas ne tikai vēliešanu kontekstā, bet, nu, ir, mhm. ir cilvēks ieņem amatu, ie, ieceļ viņu amatā vai kā, un mēs tā kā sagaidām arī, kas no vienas puses ir ļoti taisnīgi, sagaidām, ka tad arī rīkojas atbilstoši tam, kas tiek eh, prasīts no viņa, vai ne, Un tikai tad, kad nu, kaut kas neno, nenorit kā plānots, tad tikai pēkšņi pamostamies, nu, bet jau ir par vēlu. Nu, tāpat tās arī tagad ar bijušo saimnes priekšsēdētāju Āboltiņas kundzi, eh, Jā. kura bija vēstniece Itālijā un šobrīd Nīderlandē, tagad jau tiek skarsti apspriests, kā viņa uh, tika eh, bīdīta atpakaļ saimā pēc tam, ka cilvēki principā viņu izbalsoja ārā. Uh, Ne, un kā, kā pēkšņi notika deputātu rotācijas, kā rezultātā viņa tik un tā nokļuva saimā. Un kad tu cilvēks redzi šitādas lietas, pilnīgi normāli man šķiet, jā, dažreiz tā motivācija, kāpēc vispār man piedalīties, ja tur ir kādi, kas, kas atradīs eh, un atradīs eh, savā ziņā par likuma spraugas, pa kurām dabūt atpakaļ to deputātu vai vēl kaut ko izdarīt Jā. pa savam. Ne? ne tas, ka obligāti tas bija nelikumīgi, var runāt par ētiskumu tajā visā vai, <laughs> vai morāli, bet, bet eh, nu, nu jā, un ko tad darīt? Nu, šeit ir tā lieta, ka obligāti jāatcerās, ka neviens likums nav pilnīgs. Jā. Pat arī kanoniskas tiesības mūsu baznīcā periodiski tiek pārskatītas un pāvesti izdot arvien jaunus uh, eh, apustuliskas vēstules vai motu proprio, ka kaut kādas lietas tiek mainītas. Jā, jo mainās situācijas, mēs varam ieraudzīt, ka likums nedarbojas tā, kā vajadzētu. Jā, un tad arī tas ir likumdevēja, nu, varētu teikt, pienākums jā, uh, pilnveidot šo likumu. Un atkal šeit rodas problēma, vai tas nebūs pārāk sarežģīts, vai ne, jo arī tagad aizēja kaut kur, nezinu, ja tev ir saskarsme ar tiesību aizstāvu, aizstāvu, gatavošām iestādēm, tad bez advokāta labāk neiet, vai ne? Jo tas viss ir tik sarežģīti, ka tagad tev ir vajadzīga šī palīdzība. Bet, nu, es parasti saku tā. Ja, kā, ja es par kādu cilvēku balsoju, vai kāds tika iecelts kaut kādā amatā, tad man ir pilnīgi pamatotas tiesības no viņa prasīt. Jā, un, un publiski eh, radīt savu neapmierinātību, ja notiek ne tā, kā, kā es uzskatu par pareizo. Nevien, vienalga, vai tas būs bīskaps, vai tas būs deputāts, vai tas būs prāvests un tā tālāk. Ja tu ieņemi šo amatu, lūdzu strādā, ja nē, dod vietu citam. Jā, tas ļoti vienkārši man šķiet. Jā. Protams, tas, es, tagad, atkal, tas ir utopiski, Jā, bet nu, eh, es mēģinu tikai parādīt savu domu gājienu jā, ar <laughs> šiem piemēriem. jā, jā, jā, jā, nē, jā. bet eh, ļoti eh, es pilnīgi arī piekrītu, ne, kad, ja, ja tu ieņem, ja tu esi piekritis, uh, Nu, mm -hmm. nu, protams, biskupu kārtās arī, ja tu esi piekritis, nu tad lūdzu, mm -hmm. saņemies. Tas vairāk nav tikai par tevi, tāpat tas ir par deputātiem. Mm -hmm. Ja tu esi, mhm. ja tu kandidēji, gāji uz tām vēlēšanām un visu, ko darīji, nu tad lūdzu. Mhm. Un tad, protams, ir arī e, vēl viena lieta, par ko es arī tā pie sevis druscītiņa aizdomājos. Man nav nekādas īsti doma gājienas attiecībā uz to, bet es tā domāju par deputātiem, kuri krāpās, norādot savā uh, CV nepareizs dats, lai tikai varētu mm -hmm. ieņemt vietu, amatu vai Jā. tikt ievēlētam uh, šajā visā procesā. Uh, tas vēl viens iemesls, kas iedragā drusītni to tavu uzticību, mm -hmm. un, un tīpaši šī brīža kontekstā, kad uh, ik pa brītiņam meklējam visādus uh, konspirācijas teorijas, kas te notiek un tā tālāk, tas nepalīdz nekādā ziņā. Nu, jā, Grafsavas kundzei šajā gadījumā labāk būtu rakstīt godīgi, <laughs> nebūtu šis krimināla lietas. Es nemaldos, viņa jau zaudēja pat deputāta amatu, jā, līdz ar to. Viņa ir zaudējusi deputāta ka... amatu, un šobrīd man jā. šķiet iet pat tiesā par to, ka, kad viņa no nu, apstrīd, e, nevis apstrīd, bet tā kā apšaubā mm. Latvijas valstiskumu un, un, un mm -hmm. vis, visa tā peripētie, kas vēl viena varbūt tās eh, tēma, bet eh, kas parādījusies beidzamajā, beidzamajos mēnešos, vienu brīdi mhm. eh, lielāko Ukrainas kara periodu mums Latvijā par lielam vispār netika informēti neviens par to, kas, kas notiek. Mums tāda sajūta bija, ka viss taču pa lielam ir labi. <laughs> un draudzējs mhm. priesteri saka, ui, nē, tur ir šķelšanās, tur ir, tur ir cilvēki tomēr ir drusku Nu, sakurināti jau un tā tālāk. Un a, a mēdījos principā pa lielam klusēja. Neviens mhm. neko neteica par to, ka notiek kaut kāda veida provokācijas vai, vai, vai kaut kā. Tagad beidzamajos mēnešos tā diezgan aktīvi un man pat par milzīgu pārsteigumu man šķiet, ka divi veseli, divi deputāti ir eh, mhm. apsūdzēti nu, ar tādu, nu, nevalsts nodevībā gluži, bet mhm. kā taisno, karu un kad, kad mm, kaut kādā veidā apšauba Latvijas mm. vēsturi un tā tālāk. Mm-hmm. Redziet, šeit mums ir atkal mēs eh, skaram ļoti delikātu tēmu, jo eh, mums ir eh, simtais pants, ja nemaldos, konstitūcijas satversmē, ja, ka ir brīv, mākslas brīvība un, un cenzūra ir aizliegta, vai ne? Jā. Un, bet, nu, būsim godīgi, ja ka, e, cenzūra jāpastāv. Jā, bet ne jau tāpēc, ka man gribas dzels roku, tikai tāpēc, ka pastāv kaut kādas robežas, kuras uh, tomēr iesaka šo cenzūru. Nu, piemēram, um, tagad slavēt padomju vai nacistisko režīmu, tas nav atļauts, vai ne? Jā. Un to mēs var, arī varam nosaukt par cenzūru, jo pretējā gadījumā tad visiem būtu atļauts darīt visu, vai ne? Uh, Jā, tad rodas jautājums, cik tālu es varu iet. Jā. Ko nozīmē radikālie uzskati? Kurā brīdī sākās šis, radikā, šis negatīvais radikālisms? Jā, vienalga pa labi vai pa kreisi. Jā. Jā, tas ir, ir, tas ir satversmes tiesas jautājums, vai, vai, eh, vai viņu kompetence eh, runāt, vai šis likums atbalsta, atbalsta vai, atbilst vai neatbilst satversmei. Vai ne? Bet jāņem vērā arī tas, ka neviena satversme, neviena konstitūcija nav pilnīga. Jā, tas ir atkal kārtējs jautājums. Jā, jo atgādināšu, ka gan Hitlers, gan Musolīni atnāca pie varas nu, pilnīgi likumīgā veidā, jā, saskaņā ar tā laika likumiem. Jā. Un uh, rodas jautājums, vai mūsdienu likumi ir tik pilnīgi, ka viņi uh, būs kā šķērslis tam, lai nākotnes kaut kādi cilvēki neizdarītu kaut kādas nu, nelabas lietas. Jā, jā, nu jā, kaut kā kādām, šeit, ir, šeit ir tas jautājums. Kaut kādam mehānismam, kas tomēr tādu uh, atbildību pieprasa arī no tiem, kas tiek izvirzīti mhm. un kas izvirza galu galā droši vien arī jāskatās, mhm. jo pretējā mhm. gadījumā, nu jā, jo nu, grupa, kurai varbūt tās ir kaut kāda dominance sabiedrībā vai kuriem ir ietekme naudas dēļ vai, vai, vai resursu dēļ, var dabūt cauri un tad, nu, protams, ka visi, visi cieši un visiem ir slikti. Bet, eh, un nu- tagad es tikai pielikšu klāt vienu lietu, kas man šķiet ļoti svarīga, <laughs> jo laiks skatos, ka skrien uz priekšu. Bet šeit mēs, kā baznīca, jā, mums šeit ir ļoti svarīga loma, es teiktu tā. Jo ne, ne, ne jau pavelti, nepavelti pastāv tāda lieta kā baznīcas sociālā mācība, jeb e, mācība par to, kā kristietim dzīvot tieši šajā pasaulē, arī politiskajā pasaulē. Mm. Jo baznīca baznīca kristietība parāda vērtības, saskaņā ar kurām būtu gan jāpieņem likumi, saskaņā ar kurām būtu arī nu, jādarbojas politikā. Atgriežoties, kā piemēru minējot tikai Aboltiņas kundzes e, šo, šo gadījumu, jā, mēs varam pateikt, ka tas ir bija likumīgi. Jā, un neviens nepateica, ka neviens taču nesēž cietumā par to, neviens netika arestēts vai sodīts. Tas nozīmē, ka bija, bija likumīgi, bet mēs uzdodam jautājumu nevis par likumību, uh, tikai par eh, tieši ētisku, ētiskumu, jā, kā tu biji minējis. Vai tas bija ētiski, vai tas bija morāli. Jā, pie, pieļaut uh, nu, viņas ieiešanu saimā, kaut arī nu, cilvēki parādīja savu attieksmi. Jā, kaut arī likumīgi, taču bija pirmā aizstrīpas, vai ne? Nu, ne. ne, ne nu, tieši, tā, šeit, tā, <laughs> tieši tā. Jā, tā kā šeit mēs kā baznīca esam aicināti arī sabiedrībai dot tādus, tādas vērtības, nu, kritērijus, varētu teikt, vērtību kritērijus, dot morālus orientierus, ja? kā būtu pareizi rīkoties vai nē. Nu. Jo, ejot jau tālāk pie nākošā tēma, tēma, pie nākošās tēmas, par ko mēs bijām runājuši, e, ar tevi rakstījuši, ja? mēs šeit varam arī pateikt, vai vilkt ārā e, jaunās vienotības grēkus ja? tieši pirms vēlēšanās, e, vai tas ir pareizi. Ja? Jo no vienas puses, ja notika pārkāpumi, ja, vai tur bija uh, Kariņa kunga problēmas, ja tur jau slavenās, vai nu tagad pēdējās dienās, vai šodien pat bija jautājums par to, vai uh, tur bija kaut kādas ma mēģinājumu mahinēt ar tām uh, elektroniskām kaut kādām ierīcēm, ja, par to elektronisko vēlēšanos. Tagad Kampara kunga tagad problēma jā, jā, jā, sākās, jā. viņš tagad taisnojas. Jā, bet man rodas jautājums, ja tas bija zināms jau to laiku, desmit gadus atpakaļ, tad kāpēc desmit, desmit gadus cilvēks klusēja? Ja? Kāpēc tieši tagad tas tika vilkts ārā? ārā? Ja notiek eh, noziegums, ja notiek uh, likuma pārkāpšana, uzreiz jārēģē. Ja? Bet visi zina, bet neviens nedarbojas. Ja? Vai par tām naudām aploksnēs, ja? Vai tas bija vai nebija, es nezinu. Ja? Bet atkal tas jaunas vienotības jautājums, par ko raksta Delfi eh, tieši šodien. Uh, Eh, no vienas puses, ja visi visu zināja, tad kāpēc klusēja? Ja? Un kāpēc izvilka tieši tagad? Un tad eh, ir pamatot, pamatots jautājums par motivāciju. Vai cilvēks, kas par to ziņo, cilvēks, kas, kas cīnās par taisnību pēdiņās, vai tiešām viņš cīnās par taisnību? Vai viņa mērķis ir, ir gremdēt jaunu vienotību? Ja? Tā kā šeit, kad ja mēs runājam no baznīcas perspektīvas, eh, mēs cīnāmies par katru mēs cīnāmies, piedodiet, ne par, tas būtu nepareizi, būtu jāiet pie grēksūdzes. Mēs cīnāmies pret nelikumību, ja, e, vienmēr un visās partijās, nevis pret nelikumību, tad, kad mums tas ir izdevīgi kaut kādā vienā partijā. Ja, un kristietībai šeit ir ļoti liela loma sabiedrībā parādīt, ka mēs esam par taisnību, nevis mēs esam pret jaunu vienotību. Ja. Nu, jā, jā, jā, nē, nu tieši tā, bet, bet uh, Um, pilnīgi noteikti tas izskats, ka kāds gaidīja vienkārši īsto brīdi, lai varētu izmantot šo Eh, šo, šo un, un pat arī nav skaidrs, vai bija vai nebija <laughs> noticis. Tagad Jā, vienkārši uztaisa, uztaisa, uztaisa ažiotāžu un, mm -hmm. un visdrīzākais līdz ar to arī grauj to partiju un sev ceļ kaut kādas reitingus. Jācer, ka cilvēki arī izsakotam līdzi, bet eh, eh, tā ir laba tēma, ka, ko tu saki, ka baznīcai vajadzētu būt kā tam, ka morālajai vai ētiskajai vai balsī, kas nu tagad norāda uz šīm lietām, bet es tā nedaudz arī kritiski tagad tā padomāju, jā, nu, vajadzētu, un baznīca ir aicināta, mhm. tagad es lasu uh, ehm, priesteru katehēsēs eh, dokumentu, Vatikāna dokumentus, un tur klausos kādu nu, tagad par bīskapiem lasu dokumentu, mm -hmm. un, un tur klausos, nu te ideāli, kas tik nav jādara un kā nav jāizstāv ehm, visu tiesības un, un, un, un tā tālāk un tā joprojām, bet, bet tad man vien, visu laiku man drusku tā kā kaut kur pakausī stāv. Nu jā, bet baznīca arī nevienmēr ir bijusi tik priekšzīmīga, un to diemžēl cilvēki arī e, zina, un, un tas arī viņiem paliek tādā mūžīgā atmiņā, un tad, kad baznīca cenšas iestāties, tad arī tas bez maz vai, aha, tad, tad iesaistamies e, politikā un lobējam par savējiem, vai cīnāmies par savējiem nu, kaut kādā mērā. Nu, kad ļoti traus, trausla līnija, kurā brīdī tu vari uzrunāt un kurā nevari uzrunāt. Nesen kā man bija iespēja vienu uh, Uh, nu vienā, vienā projektā es piedalos, un, un, kur intervijas taisu un sataisīju ar, nu, ar Lutāņu uh, eh, baznīcas pārstāvjiem pārsvarā, mhm. nevis pārsvarā, bet tikai man šķiet, eh, un, un viens no jautājumiem, kā ir, vai baznīca var, kā var iesaistīties tajās diskusijās, kas skar Eh, plašāka sabiedrība un tā tālāk. Un viena no atziņām, kas izskan un kas no vienas puses man pat arī ļoti simpatizē, ir par to, ka baznīcai nevajadzētu censties kaut kā politizēt savu mācību, bet tiešām palikt tādā tajā garīgajā sfērā, no kuras tad arī skatās uz kaut kādām tām lietām. Es pieļauju, ka tas nebūtu nav tik vienkārši izdarāms, bet, bet tā, tā atziņa, ka, nu nē, baznīcai jā, savā ziņā tā kā pāri jāskatās tām, tām niansēm. Nu jā, tā man vienkārši tāda. Nu, es, <laughs> es pat, es pat tikai piebildīšu, ka uh, es uzdrošinātu, negribu, lai es skanētu tāds anti-ekliziāls, anti-ekliziāls priekšstats, jo noteikti tas tā nav. Bet uh, es uh, uzdrošināšos apgalvot, ka baznīca nekad nav bijusi kārtībā. Jā, pilnīgi ideāla, jo sāksim ar Judasu. Ja? viens no 12, kurš jau Kristu nodeva, bet tā godīgi sākot, visi apstuļi aizbēga projām, izņemot uh, apstuļu Jānu, ja, kad pašu Jēzu arestēja. Ja, ja mēs lasīsim uzmanīgi Pāvila vēstules, mēs redzēsim, par kādām problēmām viņš tur raksta. Jo viņš raksta atbildot uz problēmām, kuras bija jau pirmotnējā baznīcā. Mm. Kad Pēteris ar Pāvilu tur sastrīdējās ja, par to uh, gaļas ēšanu vai nēšanu. Ja. Tā kā no pašiem sākumiem tur bija problēmas, un Eh, bet tur tā lieta, ka neskatoties uz tām problēmām, baznīca pastāv. Ja, tas mani teoloģiski iedvesmo, kā mēs tomēr varam eh, runāt arī par vērtībām. Ne jau tāpēc, ka mēs esam ideāli, jo neesam, bet par spīti tam, ka neesam ideāli. Bet Dievs ir ideāls. Ja, un mēs esam viņa rokas šeit, šajā pasaulē. Un mūsu misija, tāpat kā Kristus Pilāta priekšā pateica, ka mana valstība nav no šīs pasaules, es atkal atļaušos pateikt, ka arī mūsu balss um, pamatojums nav no šīs pasaules, un tieši tāpēc mēs nevaram klusēt. Jā. Jo, protams, tā ļoti viegli apklusināt baznīcu un pateikt, jums ir savi pedofili, tāpēc sēdiet klusu. Jā. Un tiešām mēs varam baidīties, lai kaut kāds vēl skandāls neizlīst ārā. Ja dziļāk rakt, mēs varam atrast jā, kaut ko, nu tad uh, varbūt sēdēt klusu. Jā. Un tagad mums pašiem rodas šī dilemma. Uh, sēdēt klusi un miers, vai riskēt ar savu reputāciju, ar baznīcas reputāciju, bet runāt to, ko, nu, pateikšu ar kā mazliet patētiski, runāt to, ko Kristus gribētu no nu, mums, lai mēs runātu, jā, runāt par vērtībām, par patiesību. Nu, jā, par spīti tā, tam, vai ir ērti vai nav ērti, vai ne? Par spīti, eh, par spīti tam, vai ērti vai ne. Un, un ne tikai citiem, bet arī sev, <laughs> jā, tas, ko arī sev, jā, tevi, tevi, vai ne? Jā, jā sirsnīgs tā. paldies par šo sarunu. Raidījuma laiks nu gan ir izticējis, un es ceru, ka mēs tiksimies jau pavisam drīz. jā, <laughs> Noteikti. <laughs> Nākošajā nedēļā. Prieseri Dmitrī, paldies par šo sarunu, un rādījuma arī klausītājs ceru, ka ar jums bija vērtīgi ieklausīties un noder, lai veidotu savu viedokli par notiekošo sabiedrībā. Paldies! Noteikti. Ar Dievu! Ar čau, Dievu! Čau. Laimīgi! Izskanēja raidījums Priesteru viedoklis – saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!